Leonardo da Vinci in Francio. In la Franza urbo Blois, Blaiseau la pivo, oni vidas ciare sur grandega publica stuparo la copion de la famega pentrajo Mona Lisa au la Gioconda. Gi estas pentrita la pezze sulla multa stupoi, piel che oni perceptas la tutan bildon nur de malproxime. Cial la urbo, au iui urbanoi, faris tion? Char ciare oni festas la quincentan revenon de la morto dato de Leonardo da Vinci, autoro de la pentrajo. Sed cial in Blois? Blezo. Char li pasigis sian lastan jaroin cae mortis in castelo proxime al tiu urbo. Blua situas in la conata valo de Luaro, in cio existas plurai casteloi e la dexesa iarcento do renaissance stilae. In tio epoco regis Francion regio Francisco la Unua, nomita la patro cae resta riganto de Belletro, granda patrono de presseioi cae bibliotecoi, cae ancao conata quel construiginto de castelloi. Unue li ordonis la pli grandigon cae pli beligon de la castelloi de Amboise cae Blois. Poste li construigis plurain alien casteloin in la valo de Luaro. Amboise situas nur circa 35 kilometroin for de Blois, cae la regio pasigis quelcan tempon in ambau casteloi la ideoi de la Itala Renesanzo disvastigis in Francio, cae Francisco la Unua multe contribuis alla disvastigo. Li comissis multain vercoin al Italae artistoi, cium li venigis al Francio. Inter tivi artistoi estas la pleconatae Andrea del Sarto, Benvenuto Cellini, cae principe Leonardo da Vinci. Por citiu lasta, iam maliunulo, Francisco havis veran cor inclinon, cae li nomis mia patro. Li logigis lin in castelo nur kelk cent metroen for de la regia castelo de Amboise. In la jaru 1516, Francisco la unua de Francio invitis Leonardo da Vinci al Amboise cae donis a li la casteleton le clos lucé, qui il vive cae labor loco. Leonardo alvenis tie, cun portante la pentrajoin Mona Lisa, la Virgulino cae la Infano, cun Sancta Anna cae Johano la Baptisto, cae Sancta Johano la Baptisto. Li vivis tie dum tri jaroi, gis sia morto la 2 de maio 1519. Francesco la Unua admiris Leonardon cae consideris lin cil patron. De longa malsana, la 23. de aprilo 1519, Leonardo da Vinci faris sian testamenton cae la 2. de maio, 67 jara, mortis en Clolice. Giorgio Vasari, o Vasari, lia Unua biografo, scribis que li mortis en la bracoi de Francisco la Unua. Pro tio, existas plurae pentrajoi cae desegnajoi qui montras tiun scenon, la mortanta Leonardo en la bracoi de la regio. Tamen, poste oni malcovris che iela momento cae dato de la morto, Francisco la Unua ne estis en la castello Clulisee nec in la regiono ciel ein, ne nur in Blois, sed ancao in Amboise, cae cefe in la malgranda castello Clorisse, oni memorigas che tie vivis dum siae lasta iaroi cae mortis Leonardo da Vinci, itala pentristo, sculptisto, inventisto, architecto, anatomisto, botachinisto, musicisto, verkisto, ingegnero, cae scientisto de la alta renesanzo facile vivinte in la du culturoi de scienzo cae belarto.